الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og søster i islam, vi er nået frem til kapitel nummer 314. Babun nahi an al-halfi makhluq. At det er forbudt at svæve på en af Allahs skabninger. Der er mange desværre, som har vokset op i et miljø, hvor der er ikke noget din. Hvor dinen er forsømt, er klemt, er forladt hvor folk de begynder at svæve på andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, det er katastrofalt at se folket tilbyder andet end Allah den almægtige. Og heraf kan man sige, at folk de begynder at svæve på Muhammed ved at sige ul nabi, ved at sige ul kaaba, ved at sige øh, på min fars grav, for at sige alle mulige ord, som har ikke noget realitet til Allah subhanahu wa ta'ala. Den første hadith i kapitlen, hvor den siger, An ibn Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi sallam, قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله og lirsne. Muhammad s.a.v. siger, Allah forhindrer jer i, at I skal svæve på jeres fadre. Og dem, som vil gerne svæve, så skal de svæve på Allah. Ellers skal man bare tige stille. Hvis I lægger mærke til i den hadith, en direkte advarsel, at Allah ønsker os, at vi skal svæve på hans navn. Og hvorfor er det hans navn, vi skal svære på? Fordi det er Allah, der har skabt os. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har givet os liv. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, som har øh, den magtfuld, som ingen mennesker har over for os. Og mennesker er mennesker. Og skabninger er skabninger, som Allah har skabt. Hvorfor skal vi svære på al kabah som er bygget af mennesker. Hvorfor skal vi svære på Muhammed? Sallallahu alaihi wasallam. Han er profeten af Allah. Men Allah ønsker, at svævningen skal være på ham, fordi det er ham, der skaber og ingen andre. Ellers skal man bare til stille. Der er mange, der sværger på deres fædre. Der er mange, der sværger på deres mødre. Der er mange, der sværger på jorden. Der er mange, der sværger på deres børn og siger, jeg sværger på mine børn, som om hans børn er mere værdifulde end Allah. Der er også nogen, hvis du spørger dem og siger, Ehlif bil Hussein, sværger ved Husseins navn, så siger han, Ma halaftu bil Hussein kadhiba. Han vil sige, når jeg sværger bil Hussein, jeg sværger ikke, når jeg lyver. Men han vil gerne sværge på Allah, hvor han lyver. Han vil gerne sværge på Allah subhanahu wa ta'ala, han vil snyde og bedrage. Men når han skal sværge på Hussein, så skal, så skal han være ærlig. Fordi de er bange fra Hussein, men de er ikke bange fra Allah subhanahu wa ta'ala. Uqulun kharbana, det er bare nogle hjerne, som er ødelagt. Hadith nummer 2. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم لبا ما اسفعوا بديس ستيتوا الطواغي جمع آه، أصنام الطاغية وتيع سلب الطاغية تيع الطاغوت وتيع سلب الصنم ولا بآبائكم أي هلا أت إسكسفعوا بياس فدرة فدي مان De sværger som om, at deres fædre er, har en høj status. Så siger de, øh, Uqsimu bi abi. Jeg sværger ved min fars hoved, yani khalas. Når han er sværget på hans fars hoved, som om, at den svævning, Allahu Akbar, den har fået 10 over 10, yani øh, 12-tal. Og det er ikke noget, han lyver over. Hvis du siger til ham, Ihlif Allah, sværg på Allah, så vil han lyve og så svæve på Allah, <laughs> fordi Allah for ham har ikke noget betydning, hvad det er, du vil. Wala bi bi'abaikum. Begge at svæve på taghiya, ligesom det kan være, at der er nogen, der svæver på en tarut, som mennesker har lært. Eller status. Ligesom Abdul Qadir al-Jilani og øh, rifai og alle andre, som menneskene har værdisat, så sværger det på dem. Det er ikke fordi det er dårligt, men folk har gjort deres krav til at være det. Og det er derfor folk vil sige, Uqsimu bi qabri Abdul Qadir al-Jilani. Uqsim bi qabri al-Rifa'i. Uqsim bi Imam Ahmed, etc. Alt det her, det er shirk, og det er den lille shirk. Hvis han tror på, at de her folk, de kan ligesom Allah, så er den person kafir, kufur akbar, den store kufur, وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا محمد أدوى صلى الله عليه وسلم من هنسون تلأت سفاو بو الأمانة الأمانة دي بتصود بتخول Og mange de vil sige, Uhya til amana liben. <laughs> Jeg sværger ved den betroede sammenhæng, der er mellem os. Og nogen der siger, Uhya til ukhuwa. Jeg sværger ved brøderskab, som vi har. <laughs> amana, ukhuwa, Wahyat øh, et eller andet. At svæve på et liv er noget andet, som Allah har skabt. Du skal svæve på Allah, eller skal du bare til stille. Og det er derfor Muhammad siger, at dem som sværger på betroet, han er ikke en del af os. Allahu Akbar. Og det er for at forhindre folk i, at de skal gøre det. حديث نمبر 4 وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما الله أكبر الله أكبر dem som svæver og siger inni bari'um min al-islam yani, det er en form for halif en form for svævning hvor han siger jeg tager afstand fra islam hvis det der er løgn Så siger Muhammed, فَإِنْ كَانَ كَذِبَا Hvis han er en løgner, så er han væk fra islam, han er kafir. وَإِنْ كَانَ sadiqa, Og hvis det han siger, at han er øh, ærligt talt, hans svævning er korrekt, altså han svæver på noget, der er korrekt, er sandt, فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا Når han returnerer tilbage til islam, så er hans islam ikke fejlfri. Hvorfor? Hvordan sætter du et afstand af din din på den her måde? Der er mange, der siger, øh, Abra'u min dini. Yani, øh, jeg vil tage afstand fra min din, hvis jeg øh, siger noget forkert. Tager du afstand fra din din? Udsætter du din din på den her måde? Svæver du på, at du vil tage afstand fra din islam? A'udhu billah. Og hermed en person, som sværger, han lyver, så kommer han til at være kafir. Og en anden, hvis han taler sandt, så er der sket en khadish. En khadish, det betyder, at hans islam er rørt. Hans islam er rørt. Og den er rørt stort. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 5. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة Hans islam er rørt, det betyder, at hans islam står på et spids vinkel. Ja. Hans islam står på en spids vinkel, at den kan falde. På en udkant. Hans islam står på et udkant. Og det at han kan falde fra islam hurtigt. Og det er derfor, når man siger, at hans islam er rørt, det betyder, at hans islam står på en spids kant. Og den der spidskant er sat på spidsen, at han kan falde ned i hullet, noget som helst. Og falde i hullet, det betyder, at han falder ud af islam. Og det skal ikke særlig meget til. Godt. Hadith nummer 5. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك تستوذن من سنة ابن عمر سمسي لا والكعبة ناي أيسبعه والكعبة سمسي ابن عمر تهم Lad være med at svære på andet om Allah. Jeg har hørt Muhammad sallallahu alaihi wasallam sige, Dem, som sværger på andet end Allah, det er kufur eller shirk. Og det er den lille form for kufur og den lille form for shirk. Hvilken kafara man skal gøre, når man sværger på noget andet end Allah, ved I det? Hvad skal man gøre? Ved I? Do you know? Man skal bare sige, la ilaha illallah. نعم نعم نعم مسك لا إله إلا الله محمد رسول الله تدين كفارة طيب كابيتن نمر 315 باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا تغليظ اليمين det أت at sværge på Allah حديث nummer 1 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان Dem som sværger på andres penge, altså på en anden muslims penge, uden at han har ret til det, det vil sige løgn, لقي الله وهو عليه غضبان han vil møde Allah, hvor Allah er fred på ham. قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه في كتاب الله so محمد صلى الله عليه وسلم ليس ett vers i Koran i surat Al-Imran vers nummer إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا Till dem som köper Allahs lovningar och hans وإيمانهم uh, svävningar Thamanun qalila, noget billigt. Desværre er det sådan, at der er mange mennesker, der sværger på Allah. Der er mange mennesker, der sværger på Allah løgn. Og læg mærke til dem, som køber, hvor de køber tingene løgn. Yani jeg sværger, ligesom at sige, jeg sværger på Allah, at øh, jeg har givet øh, broren Abu Hassan øh, 100.000, og de er løgn. At sværge på Allah på noget, som du ikke har set. Og det er en iman, som er løgn. Et sværgning, som er løgn. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam advar, at han vil møde Allah, og Allah er fred på ham. Allahu akbar. حديث نمبر 2 وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه كيف ذلك Kan I høre mig? Kan I høre mig? Hallo? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Kan I høre mig? Kan I høre mig? Alhamdulillah. حديث nummer 2 عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من إراك الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم سير هم سمها فيان إن مسلم سحق مهن hvor وهن svæver الله لعين så vil Allah give ham Jahannam. Og så vil han gøre Jannah til at være haram på ham. Så siger en mand til profeten sallam, selvom de der ting er noget basalt, så siger Rasulullah, selvom det drejer sig om en siwak stok, altså en siwak øh, pind. يعني في استثناء وبوالله التندسي واك قاعدين إلى إن أن de her løgner, den tilhører hinanden, så har Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, at din svævning på det vil føre til, at Allah subhanahu wa ta'ala vil give dig jahannam, og gøre jannah til at være haram på dig. Allahu Akbar. Hvordan kan det være? for at vise vigtigheden af, at man skal passe på med at sværge. For at vise, at al-yamin, at sværge på Allah, er ikke løgn. Man skal vide, når man sværger, at man taler sandt. Desværre er det sådan, at mange mennesker tror, når de sværger på Allah subhanahu wa ta'ala til en, til en anden, eller hvis der er en, der har en haq, og så siger de, vi slipper på den måde, så skal de vente, hvad Allah har lagt til den i form af straf. Desværre, det er sådan, at Allah vil straffe befolkningen, og de vil blive straffet den hårdeste straf. som Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte disse mennesker på. Må Allah beskytte os. Sig amin. Hadith nummer 3. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس الله أكبر كبائر nævner Muhammad. Hvilken, hvad betyder kabira? Er nogen af jer, der ved, hvad betyder kabira? Ved I, hvad kabira betyder? Ha, jeg må Store synd. Store synder. Flertal. Drej. Muhammad siger, at de store synder, hovedelementen af den, al-ishraku billah, at sætte en partner ved siden Allah, تمام طيب صحيح الشرك بالله at partner ved siden af Allah, at tilbede andet end Allah, at værdisætte andet end Allah, at ophøje noget andet end Allah. وعقوق الوالدين at være aq. Hvad betyder aq? Ikke lydig, urespektabel, værdiløs, handler ukorrekt over for den, etc. وقتل النفس at dræbe uden en grund, eller at dræbe med vilje for at få succes i الدنيا الآخرة ik ben fire واليمين الغموس أتسباع واللعن أضاف ابن المكاد اليمين الغموس فذي تغمس به في نار جهنم Den blev kaldt sværvning, som vil synke ejeren ned i Jahannam. kan I se det? Kan I se det? Det betyder, at den der sværvning, den vil få ejeren ham, som siger en øh, svævning, som er løgn, den vil få ham til at drukne i Jahannam. Hvad er kafara for det? At tauba. At tauba. Og vend tilbage til Allah. Og lav dua. Og sørg for at lave gode handlinger. Tasadduq tasadduk, at give almisser, at sørge for at bede sine forældre, Er vi ikke i Jahannam nu? Nej, vi er ikke i Jahannam nu. Og hvad er definitionen for Dajjal? Der er mange definitioner, det tager vi bagefter. Inshallah, ved slutningen af det, så skal jeg nok fortælle dig definitionen af Dajjal. Det er, at mange siger, at Dajjal, Dajjal er et menneske som har et øje. Og det er ikke et øje, der ligger i midten, center, som man tror. Han havde to, og den ene er lukket. Muhammad s.a.v. siger, Innahu bi'a'war, wa alaysa Allah bi'a'war. A'war, det betyder, at han har et øje. Det tager vi bagefter. Mange har det øje. Nej, nej. Der er nogle specifikke ahadis, der fortæller om et Dajjal og udseendet, og hvornår han vil dukke op. Og der er Dajjal, han, han vil ikke dukke op nu. Det kommer senere, inshallah. طيب. Vi tager det til allersidst. Hadis nummer, eller kapitel nummer 316. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها Ham som sværger på Allah rigtigt, ikke løgn. Og så finder han ud af, at han har fundet af, at den svævning har været forkert. Der er mange mennesker, de sværger på Allah og siger, Wallahi, jeg vil ikke besøge ham der. Og så siger han, nej, det kan ikke være bekendt, og det er forkert af mig. Jeg må hellere besøge ham, og så skal han finde ud af, nu har jeg sværget på Allah, hvad skal jeg gøre? Uh, øh, hadith nummer 1 i den kapitel, عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه محمد صلى الله عليه وسلم سيتها تل عبد الرحمن نرس نرسف يوفى الله ويمين منعقدة تبتصير إن يمين صنع abstract du er og du finder ud af, at der er noget, der er bedre end det, så skal du befri dig fra den svævning. Og der er måder, man kan befri sig fra den svævning. Og det kommer vi til at snakke om, inshallah. Bare roligt. Øh, hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير Dem som sværger på Allah, og de finder, der er noget, der er bedre, så skal man befri sig fra den sværgning. Og så skal han gøre det, der er godt. Og det, der er godt, at befri sig fra det. Hadith nummer 3. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير Han siger, jeg som en person, og jeg sværger med Allahs hjælp, at jeg sværger på noget, og herefter finder jeg ud af, at der er noget, der er bedre, så befrier jeg mig selv fra den sværgning til noget, der er bedre. قد den حديث hadis i عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من من أن يعطى كفارته التي فرض الله عليه لأن يلج أحدكم في يمينه ham som har- bliver stenet med, med den svævning han har, og vil ikke befri sig fra den svævning som han er lovet, at han vil gøre, eller han burde gøre, så siger han, Athimu آثم الله عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله Det er bedre for ham Og han vil være syndig hvordan, yani, en mand, han finder ud af, at det andet er bedre. Yani, han er svær til sin kone, wallahi, du skal aldrig besøge hende der. Og han finder ud af, at hende der, mashallah, en god søster, men fordi han, han vil holde sig selv i den svævning. Hvad gør han så? Han siger, nej, du skal ikke besøge hende. Han ved godt, det er bedst for hende at besøge hende, og der er ikke noget galt i det, og mashallah og alt det der. Men alligevel, han holder fast i sin, sit hoved. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er mere syndig hos Allah. Fordi han vil ikke befrie sig til noget, der er bedre. Og det burde han gøre. Desværre er der nogen, der ikke gør. 3. Øh, hvordan kan man befri sig? I surat øh, Al-Ma'idah, vers nummer 89, Allah siger, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe jer for noget, når I sværger i form af lagu. Lagu, hvad, hvad I vant til. Det siger, Wallah, du kommer ind, Wallah, du spiser, Wallah, du drikker. Alle dem, som er folk vant til. Det der, der er ikke noget i det. Det hedder lagu. Jeg mener lagu. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم tumul iman. Men Allah vil straffe jer og står jer fast i, når I har gjort jeres iman til at være fast. Det vil sige jeres svævning til at holde fast. Ligesom at I binder det. Ved at sige, Uqsimu billah. Du skal ikke gøre sådan. Så det er sat på den her måde. Så siger han, når I har sværet, så er der kafar. Og kafaren er nævnt i rækkefølge. Så den kafar og befrielse af det er ta'amu asharati masakin Min awsati ma tut'imuna ahlikum At I skal fødre 10 miskin At det mindste hvad I fødre i jeres familie det, Hvis I ikke kan Så kiswatuhum Så må I dække deres aura Eller tahriru raqaba Det vil sige I har tre muligheder Mad Tøj Eller befrielse af en slav det kan vi ikke. Jeg har ikke penge. Så siger man, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Ham der ikke kan ligesom gøre det. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ Så skal han feste tre dage. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ Det er sådan, I befrier jeres sværgning, når I lover. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ Hold fast i, hvad I svæver på. Altså hold fast i jeres svævning. Nu skal vi tale om lagul Yamin. Lagul Yamin, det er at sværge som normal tale. Ligesom Wallah, itla ma'na, Wallah, besøg ham der, Wallah, Wallah, ligesom mange mennesker gør. Aisha i den første, den der kapitel, Babul Afu an Yamin, nummer 317, Den første hadith, som er berettet af Aisha, og en Aisha radiyallahu anha qalat, Unzilat hadhihi al aya Allah har nedsendt denne aya i surat al-Ma'ida 89, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في rajul, la wallah wa bala wallah. ved en mand, som siger hele tiden, la wallah wa bala wallah. La wallah wa bala wallah, det er en sværgning, som mennesker ofte laver. Og det er en metode, som, som folk har vendt sig til. Men desværre, den kan være ødelæggende for mange mennesker. Hvordan? Når de vender sig for meget, så kan de ikke skelne mellem, hvornår man fastgør en svævning, og hvornår man ikke gør. Så det er bedst at stoppe. Selve svævninger, den er delt op i tre. Nummer 1, al-ramus. Det der drukner en person ned i Jahannam Og det er at ham som sværger løgn på Allah subhanahu wa ta'ala Nummer to lagu Det betyder at de kommer bare automatisk ud af munden Wallah du skal spise Wallah du skal drikke Wallah du skal uh, sove Wallah, Wallah, Wallah, Wallah Alt det der det hedder lagu Lagu, det er at du siger det i form at du ikke tænker over det og den sidste, det er al munaqidah al munaqidah hvad betyder al-mun'aqidah? Det betyder, at den er bundet sammen. Ligesom en knud. At når du sværger, så er den sat i en knud. Du står over for Allah for den svævning. Og den kan du befri dig fra på de, de her tidligere nævn. Et, fødre. To, beklæde. Tre, befri en slave. Når I ikke kan de der tre, og de er ikke til stede, så må I gå over til at faste tre dage. Araber har, har altid troet, jeg ved ikke hvorfor, og det er som regel folk, som ingen viden har, de siger, Yallah, vi faster bare tre dage, fordi de gider ikke betale penge. Nej, du skal først opfylde de tidligere, hvis du ikke kan, så går du over i det andet. 318 Babu karahiyat al-halfi fil bay'i wa in sadiqa at det er makruh for han at svæve, når man sælger var, selvom han taler sand. Hadith nummer 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف من ف... من الحلف الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب السفاو منفقة للسلعة man säljer jordet den fjerner den velsignelse for en tjening hvordan folk når de sværger så tror folkene for det yani, jeg har en mobil jeg skal sælge så siger han wallahi akhi den er god MashaAllah, ya akhi. Wallahi, jeg taber på den, når jeg sælger den til dig. Akhi, wallah, wallah, wallah. Når du hører det her, siger khalas, khalas, jeg køber den fra dig. Mamhaqatun lil kasb, den der indtjening, den er ikke velsignet af Allah subhanahu wa ta'ala. Desværre er det sådan, at selve salg skal være velsignet af Allah. Og hvordan vil den være velsignet, når folk taler sat uden at indsætte en form for svævning, når de sælger, for at bevise over for kunden, at de var, vi sælger, er øh, rigtigt. Hvis folk tror på, at du er ærlig, så skal du forholde den. I de tror på dig. Og svævning skal ikke være et model, som mange nu om dagen bruger til at vise, at de taler sandt. حديث number 2 وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه آه، ينفق ثم يمحق محمد صلى الله عليه وسلم سأي بسبو til at sværge, når I فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ تنفع إن بسون تل at falde i nifaq, wal billah, og så fjerner den den vensigelse, den har. Der er mange, der, der bruger al-halif i form af tarwij al I form af, at deres selv vil være bedre, når de sværger, fordi folk tror på dem, som sværger. Og det er derfor, ofte er det sådan, når du går hen og køber, så vil befolkningen sige til ham, sværg på Allah, det du siger er sandt. Og det skal man aldrig nogensinde være med til at sætte Allah i form af en svævning for at sælge sin varer. A'udhu billah. Man skal forlade svævning, og man skal øh, sige sidqan, bruge ordet sidqan. Ærligt talt, det der, det er rigtigt. Har du lyst til at tro på det, så er det fint. Har du ikke, det er dit eget problem. Kapitel nummer 319. باب كراهية أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة at man ikke spørger Allah subhanahu wa ta'ala med hans ansigt. Hvordan? Det betyder for eksempel, når jeg siger, uh, la, uh, Allah, uh, at når han spørger, Allahumma nas'aluka bewajhika uh, al-karim uh, sayyara. At lave dua til Allah at ved Allahs ansigt om Allah skulle give dig en bil. Noget med, med dunya-materialer. Den første hadith her siger, an Jabir radiyallahu anhu, qal, قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu bi Allah illa al-jannah. Når man laver dua til Allah ved hans øh, ansigt, det man kalder wajhullah, så skal man spørge kun om al-jannah. Det vil sige noget realiteten til akhirah, ikke noget realiteten til dunya. Og man skal ikke sige wajhillah, noget materialer fra dunya, kun det der vedrører al-akhirah. حديث نمبر 2 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه Ibn Umar radiyallahu anhu sagde, at Muhammad sallallahu har sagt, ham som søger tilflugt til Allah ved at sige, a'udhu billah, så skal I beskytte ham. Fa'a'udhu. وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ Han som svär ved Allah, så skal I give ham. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُهُ Dem som inviterer jer og kalder jer, så skal I adlyde og komme. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ Og dem som har gjort en god gerning for jer, så skal I belønne dem. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ Og hvis I ikke kan finde noget, I kan belønne ham for, eller belønne hende for, så skal I lave dua for vedkommende. Hatta tarav annakum qad kafa'tumuh til I finder ud af, at I har belønnet ham nok med jeres dua. Allahu Akbar. Man ista'adha billah fa'idhu. Ham der søger tilflugt og beskyttelse, så skal I beskytte ham. وَمَنْ سَأَلَ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ Og ham som spørger Allah, at I skal hjælpe dem ved Allahs navn, og I kan hjælpe, så skal I hjælpe. Og dem, som har gjort en god gerning for jer, og I kan ikke betale det tilbage, så lav dua bag hans ryg til ham, eller til hende, og spørg Allah om at hjælpe ham, og fjerne hans synder, og læg mærke til, Malaika vil sige til dig automatisk, وَلَكَ بِالْمِثِلْ Du vil få det samme. Allahu Akbar. Wallahi, mange af os, vi glemmer altid, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er gavmi. Og jo mere gavmild du er, så vil Allah subhanahu wa ta'ala være endnu mere gavmild. Og det er derfor, jo mere du sætter kursen op, jo mere Allah vil sætte masser af processer i gang. Noget du vil kende, og noget du ikke vil kende. Noget som du vil mærke i dunia, og noget som du kommer til at mærke i akhira. Og det er derfor, der kommer en og spørger om hjælp, og du kan yde hjælp. Du kan hjælpe vedkommende. Det koster dig ikke noget. Så gør det for Allahs skyld. Lad være med at gøre det for dunia materialer. Lad være med at gøre det for personlige guder, ligesom mange nu om dagen sætter tingene i samme kurs. Gør det for Allah subhanahu wa ta'ala alene. Når du laver en eller anden hand, som du er fokuseret efter, at det her, det gør jeg for Allahs skyld. Om når du hjælper din kone, når du hjælper dine børn, når du vil gøre hvad som helst, selvom du vil køre din datter eller din søn, eller øh, handle eller købe eller et eller andet, gør det for Allahs skyld alene, og så sig vil sin set. Hatta al-kalima takhruju min fik, selve ord, der kommer ud af din mund, når du gør det i form, at du gør ham eller hende foran dig, specielt hvis det er din kone for eksempel, eller din søster, for at gøre hende tilfreds og glad uden at du lyver, uden at du benytter at gøre grin eller nar i form af løgn, du gør det i form af respekt. I form at du gør den person glad for Allah subhanahu wa ta'ala. Hjælp så. Vær der for den. Hjælp dem. Prøv at lægge mærke til her. Du kan ikke yde noget tilbage, så lav af. Men hvordan? du af til din skaber. Lav af til den person, Spørg Allah om at opløfte ham i din højeste rang. Og så sig dig selv, hvilken rang du opnår. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lav du'a, lav du'a til sahaba. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lav rahma på de sahaba, der fulgte dunya. Hvorfor? Fordi han elsker dem sallallahu alaihi wa sallam. Han elsker dem. Han kunne se, hvad de har gjort for, at de hjalp ham, sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han lavede dua til det her folk. Kapitel nummer 320. Babu tahrim al-qawl shahin shah. At det er haram at sige shahin shah. Hvad betyder shahin shah? Malik al-muluk. Kongen over alle konger. Og det er persisk ur. og det er haram at se kongens over alle konger. Fordi kongens over alle konger, det er Allah. nummer حديث نميت إذا كبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند wa عز rajulun tasamma malik al-amlak. den værste navn, som en person kan sælge sig selv, og så sige, at han er Malik al-Amlak. Og det er kongen over alle konger. Allahu Akbar. Ligesom Fir'aun. Hvad er det Fir'aun kalder sig selv? Anna rabbukumul a'la direkte. <laughs> Og her siger folket, at de kalder sig selv Malik al-Amlak. Shahin Shah. En form for titel, som indikerer, at han er en høj privilegeret, at han har magt og styrke, ligesom Allah, eller højere end Allah. Kan I stadigvæk høre mig, eller I falder i søvn? Mm. Døj. Bare for at bekræfte, at I er stadig i live. Der er kun der i live, og resten er døj. Kapitel nummer 321. Babu nahi an mukhatabat al-fasiq wal-mubtadi' <laughs> MashaAllah, flot øre. Kapitlet vedrørende, at man må ikke tale af nahi, af de nahi tahrim, eller nahi, øh, som er i midlertid, det vil sige en forhindring i, at du gør det. Det skal vi ligesom tænke på. Øh, at ikke tale med en fasik. Hvem er en fasik Ham, der begår et synd synligt. والمبتدع they هم somehow لو بدعة sama anerkendt hos Ahl Sunnati wal Jama'a for at være en klar bid'a, og han er faldt i det. Døj. Men hvad er det, vi skal? Vi skal ikke ophøje en person, hvis han er munafer eller mubtadi'. حديث نمبر 1 هنسيع عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل من السيد؟ الله سبحانه وتعالى هو السيد محمد سيئ الأمامة سيد المنافق سيدها فإنه إن يكن سيد بس ها فقد أسخطتم ربكم عز وجل صحيح يقول الله سبحانه وتعالى فغلب يا الله jer Allah Hvorfor? Fordi jeg opløftede en monarker til en højere status Og det må man ikke. For eksempel, prøv at skrive hvilken eksamen for bid'ah. Yani, laver man en bid'ah for at ramme på mange muslimer, hvordan? Det forstår jeg ikke. Altså laver man en bid'ah for at tiltrække muslimerne? Prøv at skrive det, skal jeg nok forklare det. Kapitel nummer 322. Babu karahiyati sabbil humma. At det ikke tilladt at bande på humma. Hvad humma? Er nogen af jer, der ved, hvad humma er? Humma er, når din krop koger i form af sygdom. Jeg tror, det har et eller andet navn på dansk. Det er ikke influenza. Men det er, øh, når, når du får feber. Hvad hedder det på dansk? Når du får høj feber. Har det et navn? Udover feber? I må hjælpe mig. Har feber et andet navn end feber? Hallo, der er ikke nogen. Drik. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب Muhammad han træder ind til øh, en, som hedder Umm Sa'ib, og blev kaldt også Umm Musayyib. فقال ما لك يا أم السائب Han sagde, hvad er der galt? Og Umm Sa'ib. ما لك يا أم السائب تسفسفين Det vil sige, du er i gang med at lave nogle lyde. قالت الحمى Hun sagde feberen. La barakallahu fiha. Må Allah ikke velsigne dem. فقال لا تسب الحمى لبا ما بنتو فيبر فإنها تذهب خطايا بني آدم Den fjerner synderne af Adams skabninger. كما يذهب الكير خبث الحديد Ligesom når du hælder syre oven på metal, så fjerner det de beskidte del af det. Læg mærke til her, Feberen er fra Allah. For at rense Bani Adam. Og det er derfor, folk, når de brænder og mærker, kan I stadig høre mig, eller der er ikke nogen, der svarer. Prøv at give mig et tal Nej, ja, okay, lux. Jamen, det er fordi, jeg kan ikke høre, om I hører mig, eller I er færdige. Muhammad s.a.v. siger, at lad være med at bande på humma feberen, fordi Feberen er skabt af Allah til at rense mennesker fra sygdom, eller fra synder. Og hermed, når man bliver ramt af det, så er det med til at rense dig Allah ta'ala fra den sygdom, eller fra den øh, synd, som du er sat til at have lavet tidligere. Og vi snakker om de små synder, ikke de store. De små synder, ikke de store. Vi er nået frem til kapitel nummer 323, an at banden på vind. Det er ikke tilladt, og det kommer vi til at snakke om næste gang, bi'idnillahi ta'ala. Øh, jeg har et vigtigt spørgsmål fra en bror, han har spurgt mig, derfor jeg har lovet, at jeg vil besvare ham her, inshallah.